Верувам дека некоја ще се соочиле со прашање од типот Зошто Господ дал толку многу правила, може би некој ме праша. Зошто Господ дал толку многу правила, прописи, закони, Зошто толку многу? А ако не друго, луѓето гледајќи ве вас, пријатели некои близки, ќе го заклучат тоа, самото по себе, затоа што не јадеш ова, не пиеш она, не правиш тоа, воа прави, она прави, ова не прави. Самите ние сме нели сведоци за тоа и дури ќе слушнете муабет не знаат да живеат, не знаат да си го живеат животот, па се ограничуваат со ова, со она. Каков е тој Господ? И тоа може да биде дури пречка за мнозина од тие да дојдат, значи, кога ми сведочите, за да значи, нешто ги повлече. Епа денеска ќе се обидеме да одговориме дали има многу правила, <laughs> дали нема и во што е в сушност работата. Ова е, ја сметам дека е битен дел, значи, за да може да а, им се објасни соодветно на луѓето, за да можат да сватат што е всушност. Па и ние самите, може би, ако сме во дилема околу вакви некои прашања. Еве што почетокот ќе видиме еден момент кој што е многу интересен. Оној кој што е крвник човечки, како што мислам брат Зоран често пати ме нарекува така брат слушно. А и оној кој што е непријател и наш и Божји, почнал кампања на небото, ја продолжил овде на земјата, откако бил исфрлен од небото. И видите сега ќе видиме два, три стиха во втората па во третата глава. Значи втората глава од Битие на почетокот самото по себе е јасно дека втората глава е предпадот во грев. А третата глава, кај што ќе видиме некој друг стих, е после падот во грев. И читаме во втора глава Битие, 16-17 стих. Втора глава. Битие, прва се, втора глава, уште на почеток, значи. Господ Бог му заповеда на човекот, велејки, јади слободно од секое дрво во градината. Господ дава слобода. И тоа неверојатна слобода имале Адам и Ева јадете слободно од секој дрво во градината, ама, но да не јадете, да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото во денот. Која ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Само една забрана, едно правило. Уште од овде би дошле до заклучок, иако нели многу рано, меѓутоа еве, од почетокот, Господ е за слобода, Господ дава слобода. Господ дава ширина, Господ е против забрани, Господ е против правила. И сега во третата глава, дјаволот, служејки се нели преку змијата, и проговорува на Ева и што е вели, први стих трета глава. Змијата беше полука во ците полски животни што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената, Вистина ли е дека Бог рекол нека јадете од ниједно дрво во град? Што саха дјавол со постигна? Што, што, импли... што, што кажа со ова? Так, Господ брани, Господ ви е ограничува слободата, што е многу, многу спротивно на предходно што прочитам. Ма меѓуто тоа е дјавол, ако дјаволот не би бил дјавол, ако не, не се служи со вакви работи. Господ рекол од се, имате слово да јадете само од едно дрво, не? А гелот вели, висни ли Господ ви забрани да јадете од сите дрва? И се, ајде, најди ти нешто за јадење, ако можеш да најдеш, значи испоѓа, ништо не смееш да јадеш. И овде некако доаѓаме до заклучок дека, и тоа е така, факт е дека гјаволот, кој што од самиот старт го извртува Божиот карактер, Значи, води една црна кампања, сака да каже, е, Господ е тој кој што ви става правило до правило, правила, правила, да би ме удавила. Се секјавате кој пееше? Бора Чорба, а? <laughs> И киш му ми сака. Ама вика таму нека глупа правила. Да, мене ми ставија Сега кога сме кај тоа прекар во младоста, <laughs> мислам во младоста, како да сум престар. А, во време на кога бев на тинејџер во таа младост зборам, а, чорба ме вика, не не по побора чорба, иако нели борче не е името, ама по друго, значи имавме некоја навика таму во интернатот во Штип да си ставаме прекари со тоа што ќе ги извртевме буквите од името, па така да Дејан го викавме Јанде, а мене е борче, чорбе, ама чорба, нели, по-згодно. Е, сега Гоце не можевме никако, не, па Ристе го викавме. Кето <laughs> беше специфичен. Место Гоце, Ристе. Така ни дојде. Но, навистина правила. Но гјаволот е тој кој што а, вели дека Господ е ограничувал слободата и дека става правила. Што не е случај, гледаме, има, Господ да, дал едно правило само, една забрана имал. И дури подолу што вика, па баш тоа го вика. Вика, а не, Господ знае дека кога ќе касните, па ќе ви се отворат очите, значи, не, Господ намерно сака да ве држи, ете, он е тиранин, нели? Нарекува Господа тиранин, сака да ве држи во робство, ви ограничува слободата, е, јас ке ве ослободам. Јас ке ви дадам слобода. Што представуваат заповедите? Еве, кога сме кај 10 заповеди, моралниот закон. Што представуваат во суштина заповеди? Дали се тоа 10 правила? Да, тоа веќе го слушнавме. А, а, излез, или втора од 20 глава. Јас ке читам од Константинов и мене баш ми се допаѓа Константинов како превод во тоа како ги кажува заповедите. Дали сте забележале како се кажа? Нема збор немој да правиш ова, немој да правиш ова. Туку еве да читаме. И во контекст. Од први стих 20 глава. Тогаш Бог ги озговори сите овие зборови. Јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја од куќата на робство. Чи значи, јас сум Господ твој Бог, што те ослободив, со други збори. Те изведов од куќата на робство. И сега почнува прва заповед неке имаш други богови. Неке, неке, неке. Тоа сите заповеди тука така напишени. Десет ветувања. Десете заповеди се десет ветувања. Затоа што Господ вика, еве, јас те ослободив и сега, затоа што си слободен, нема да правиш тоа, нема, нема, нема. Ако вака ги сватиме, десете заповеди, како ветување, тогаш би сакале што е можно повеќе да ги има, нели, ветувањето, нели? Ако ги сватиме како ветување. Еве да читаме во второ законие, пета Моисеја, значи второ законие, 5.29, дека Господ го сака доброто, нашето добро. Господ сака да ни биде добро, Господ сака да бидеме срекни и радостни. 5.29. Само, само кога нивните срца би биле такви, секојаш да се бојат од мене и да ги пазат сите мои заповеди, за да бидат така постојано срекни. Та и нивното потомство. Значи, факт е дека Господ сака да бидеме срекни, нели? Исполнети. Господ сака да живееме живот со квалитет, квалитетен живот. И еве кој сме кај заповедите. Нели се се сведува на едно, како Исус го опишува законот? Или вели, целиот закон и пророците висат на овие две, вика. Спомнува две заповеди. Која е првата? Люби го Бога а потоа ближниот, втората. А тоа се сведува на едно, на што? На љубов. Значи, зависи човек како гледа, зависи како сака да толкува, Ем нема правила многу, односно е само едно, Ем од друга страна и има многу правила, затоа што тоа едно прослегува тие две, од тие две прослегува десет. Значи, джабе се трудат некои од овие од други верски заедници Секам уште на самиот старт, кога четворица ние, млади крстени, скоро крстени во верата, бевме на два пати да ја посетиме таа нова апостолска црква во Свети Николе. Мисля, дека се уште постои, не знам. А, и разговарајќи со тој свештеник од нивни, тој, па не знам, целиот мовет го потроши на тоа, убедувајќи не сакајќи да не убеди дека Овој закон што Исус го дава, тој е негов закон, тој е нов закон, тој е поинаков законот со две заповеди, од, овој, од овој што е во Стариот Завет со 10 заповеди. И јас се чудев како човекот не може да освати тоа е свештеник, и не фамете. Тоа е тоа. Од тоа едно, од љубовта произлегуваат две, од тие две десет, од тие десет може произлегуваат еден куп, познаете, знаете, рабените шестотини и колку таму, три, тринадесет, колку беа правила купштини. Оставили. Мислам, е тоа се тие правила, правила да би ме удавила. Глупа правила, нели, што пееше вчора. Тоа се тие такви правила. тоа се се сведува на едно. И затоа што таа љубов агапе истрошивме можда половина година да не е тоа истрошено време, сепак под наводници. Искористивме половина година да зборуваме за љубовта во прво послание на Коринјаните, таа агапе љубов, која што Ние како луѓе во грешна падната природа не може да ја разбереме. И затоа Господ ни помага да ја разбереме преку тие, така да ги кажеме правила, односно ветување. Ние како грешни существа, сетте се што вели Павле во римјаните. Што треба да ни биде законот? И што е законот? Воспитувач до Христа. Законот треба да не воспита, да ни покаже каков е Бог, кој е Бог, што е љубовта, каква е љубовта. Зашто да грешник, со грешник така се прави, значи треба да му кажеш што треба, што не треба, не разбира, не знае. За разлика од нели Адам и Ева предпадат во грев. Господ сака да уживаме, Господ сака да бидеме слободни. Ама е сега е тука проблемот. Кој како ги разбира уживањата, кој како ја разбира слободата, кој како го разбира животот. Знаете, ние, еве, последниве две-три години слушаме, се изнаслушавме, дека а, слобода ни треба, ни треба живот, па еве на некој начин трети ден веќе живееме живот, нели во Македонија, и така натаму. А, значи, кој како ја разбира слободата, кој како. Некој слободата ја разбира со тоа што си ги бара правата. Значи, он е хомосексуалец и он сака да си ги задоволи тие права. И тоа е за него, значи ако не му го возможиш тоа, тоа е ограничување неговата слобода. Не? Така да е цела Европска Унија, па и ја верувам многу скоро, и кај нас ке гледаме и гей паради, и не знам што ти не. Се во, во смисла на правата на нели, човечките права, како ви кажат. Но Господ наистина сака да ужива, меѓуто има разлика Ајде да читаме во 16 псалм. Псалм 16. Единаести стих. Е, овде Константинов не е баш најпрецизен, меѓутоа како и да е. 11 стих. Ке ми го покажеш патот на животот, во Твоето присуство има полнота на радоста, десно од Тебе вечно блаженство. Зборот што искористен за блаженство е наслада, уживање како сакате. Господ не е против уживањата, против наслад. Па, па Господ им ја дал едемската граница на почетокот нели на Адам и Ева, да ужива. целата таа атмосфера, целото тоа обкружување, целата земја ми ја дал на се, сите животи на се Адам требало да владе под наводници, нели, односно да да ги ужива придобивките на на, на сето тоа што Господ го создал предходно за да на како круна го на, го создаде човекот, нели. Меѓутоа внимавайте, вечна наслава Господ која сака да уживаш, сака тоа да трае вечно. А гјаволот, уживањата што тој ги нуди, да видиме какви се. Односно греот, што е всушност греот? Еве, зборавме малку за на некој начин за природата на законот, еве сега за за греот. Дотвориме сега еден познат стик од неодамна и го е, обработувавме во Евреите 11 глава. Евреите 11 глава. 24 и 25 стих. Што се вели овде за Мојси? Извештајот за Мојси, великанот, еден од великаните на верата. Преку вера Мојси, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата керка и да ужива, нели, да, да биде на една позиција каде што наистина ќе има се што ќе посека, Но тој одби да биде нарекуван син на фараоновата керка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува истиот овој збор, само нели на грчки овде, што го сретнаме во 16-тиот псалм. Отколку да се насладува за кратко време во гревот. Господ сака да уживаме вечно, а гјаволот ти ни нуди уживања, нормално, преку таа така наречена слобода, некој смета дека а, законот, то се така тешки правила, кои што едноставно не ти дозволуваат да уживаш, ти ја ограничува слободата, но гревот во суштина е оној кој што те уништува, те краде, го краде тој Божи лик од тебе и ти дава насладама за кратко време. И тоа секој од нас го знае. Мислам, никој од нас не е тука света, за да не искусил и не знае дека било какво гревче е сладко, нели? И проблемот е тоа, нели, треба да дојдеме до ситуација која ќе го замразиме греот, за да го оставиме, ние е сладок, меѓутоа, како викаат, слад, кратко, ама сладко не. Тоа е гревот. Трае кратко. И тука, тука е разлика до она што Бог нуди и она што гјавот го нуди. Едното е вечно, ој другиот нуди краткотрајни уживања кои што <clears throat> не само што ќе ти го оземат вечниот живот, туку ќе ти го уништат и овој живот. Се може да спомнеме тука примери. Значи, во суштина гревот е тој кој што ограничува. Затоа што со самиот грев, што се појавили каде ми е, Страф, срам, вина, сето она кое што нели, човекот го повлекува, го ограничува на некој начин. Не му, не, не му е дава она слобода за што е создаден и како треба да живее за што всушност е создаден, за каков живот. Има една мисла овде запишено, вели, слобода не е да правиш што ќе посакаш, туку да го правиш она за што си создаден. А пред се што се сме создадени? За да го прославиме Господа. Е, може да го споредиме греот со така наречената junk food или она, како да преведеме, не знам. Джубре храна, буквален превод. Фаст фуд. Еве, сите знаеме што е фаст фуд, брза храна. Значи, мами, сладка е, така е направена. Пазите, денеска имате цели студии, луѓето лабораториски професионалци знаат кој процент на сол да ја стават во храната, кој процент на шекер, кој процент на маст, па и она натриум глутаминат ќе ако стават, и супер. Значи, храна која е што нема воопшто да те задоволи вистински, ќе те задоволи моментално, после пак ќе си гладен, пак ќе бараш, значи храна која што има празни калории. А убава е, точно, вкусна е, така е направена и сушност ќе те фати во еден круг, ќе, ќе станеш зависник од таа храна. Па јас не знам, од на читав некаде колку во, во секунда се трошат Макдоналдс, таму сендвичи на, на светско ниво или, или само во Америка беше сите се луди по таа храна. И пазите, не, не, не станува збор само за Макдоналдс, па бели пеција. Белите пеција, белото брашно, исто така, ствара завист. Таков и греот. Краткотрајно задоволство. Мами, а, сладоке, ама го немаш она вистинско трајно задоволство, исполнување. Не, не го храниш телото воопшто, не ја храниш а, приодата. А, само, самото, самото тело, да и нема никаква, никак, никакви бенефиции немаш за, за своето здравје на крајот. И наистина кој е слободен, а кој е роб, треба да се запрашите. Знаете, ќе кажат, како бе маш пиво да не пиеш? Јас се чекавам комшидата овде ванче, мислам на Јани дека му кажу, дали тоа порано, кога Томе Трајков, или не знам кој е бил, дошел да ги посети тука, кога така стапиле во некој контакт почетокот уште. И нормално тој како на како домаќин им понудил пиво на не знам кој бил сушто суште со тоа Траков така ми се чини. И овие одбиле и и овие се чудил и им рекол како бе маш ја прв пат гледам маш што пиво не пие. Тоа чудо. И замисли сега да седнете во друштво така со некои ваши пријатели и сокче пред вас. Ке ве сожалуваат. Па што, мај, па ти не знаеш да живееш. Па таква е нивната реакција, наистина. Како да, како да он ужива, он има слобода, он ужива, а утре кој знае што, ке го фати джигер или не знам што, пример. А ти, кој што утре ке бидеш слободен и од лекарства и од, не знам, од доктори, од било што или, е, од некои последици посериозни, Иако, нели, тука е комплексно е тоа влијание на, не можеме се, значи, така да, да, да гледаме. Меѓутоа, сепак, кој е слободниот, кој е роботот? Не дај Боже да се фати некој за чашка, знаете, најдобар начин е да некој не стане алкохоличар, да не ја испие првата чаша, оти после првата лесно одат и други. И после кој е роб, кој е слободен? Е прашањето. Видете што вели Псалм 119. Има овде повеќе стихови, 119 Псалм, знаете дека е најдолгиот, интересно, најдолг Псалм, а на која тема пишува 119 Псалм? Давид, на која тема пишува 119 Псалм? Што се обработува 119? Законот. Од па неслучайно, вероятно, и надол, најдолг Псалм. Сакај ќе да укаже на важност на, нели, на, на законот на еден стик, подосно ќе го многу битен, 119 псалм, 44-45 стих. Че го пазам Твојот закон постојано и довека, и сега внимавајте 45 стих што вели, ќе одам на широко. Законот Давид вели дава ширина, дава слобода. Ќе одам слободно, да, може би тој другиот превод. На широко, зашто ги истражувам твоите повелови. Погоре тамо 32 стих, иако е овде во преводот вели, јас чекорам по патот на твоите заповеди. Ајде, три историја стих, зорици, како вели таму? Брзо, вели како беше? Ке брзам. А. Да, ке брзам, ќе одам. Видите, ние не можете да <laughs> Вие не, може, вие не можете да брзате по некоје сокаче, еве да речеме сте со кола и плуса кој е од некој поголемите и сега влезете во некој тесен пат, не можете кој знае колку да брзате тука. Треба да бидете внимателни. Јас се некни кога дојдов, а, многу брзо дојдовме, затоа што нели веќе е готов овој експресен пат каде факу во Велес. Многу поудобно е патувањето, сега е поширок и по... Полесно е да се движиш по него. Ако е тесен, кога беше потесен, беше проблематичен за разминување пред се и така натаму. Значи, стихот вели дека законот дава ширина, законот дава слобода. Како го нарекува Јаков, е тој стихот што околу скокнав 2.12. Во Јаков 2.12, што се вели за законот? Сите ке бидете вели судени според законот на слободата. Зошто не рекол закон на слободата? Или еве стих во Еремија 2.13. Познати си овие стихови, овие стих. Еремија 2.13. Зашто мојот народ направи две зла. Ме остави мене, изворот на жива вода, пазите, извор, кај што блика жива вода. Јас имам прилика да, да видам еден прекрасен таков извор со млазивина вода. Значи, тоа ја не сум видел толку значи, посилен извор а, некаде во мојот живот. Мислам, че значи, е станува збор за извор на река, кај што нели, просто се формира река, туку онакав извор, значи, за напитка вода. Во, и тоа, пазите каде, на Скопска Црна Гора, таму, горе, на кој знае која надморска висина, над 1000 метри, има војска која бев имав прилика често пати таму да, да навраќаме и да пиеме, тој извор шприцаше буквално. Тоа е жива, тоа е вода која што постојано тече, која што освежува. И вика, вие ме отфрливте мене, изворот на жива вода, и второто зло, та се ископа, се ископавте, значи, кладенци за себе, испукани кладенци што не можат да држат Е, ова е под удара на она кој зборувме за гревот, за уживањето. Господ ти дава жива вода, Господ сака да уживаш во сета вечност, а гјаволот ти ги дава овие гладници, испукани, кои што не држат вода. Ке налеваш, ке налеваш, нема никакво, никакво задоволство. Не, не можеш да, да, да задоволиш празнината на душата. Пак си празен, пак си празен. А он веќе те фатил, гјаволот те фатил во, та, во тој зашарен круг, што тоа е му крајната цел. Што е вистинско уживање? Што е вистинска слобода? Што значи живот? Живот нема да, не може да ви, да ви даде ни Груевски, ни Заев. Осма глава Римјаните, знаете на овој речник овде на Павле. И така, од први стих, сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Зошто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Еве, тука гледаме слобода, тука гледаме закон на живот, кој што е во духот, кој што е во Христа потоа 5 и 6 стих. Зошто кои се по телото, кои се во телото, мислат за телото, доека оние по духот мислат за нештата на духот, бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Гледаме овде живот, од каде произлегува, каде доаѓа животот, и тоа не, не мислам само на вечниот живот, кога ова го кажам туку и на квалитетен живот на оваа земја. Богат, убав живот, живот со оние вистински задоволства. А не со минливите. Сега да отвориме во 1 Јованово 5.2. Тројоново 5.2. Дванаесет, не 5.2. 5.12. Кој го има синот, има живот. Кој има живот? Оној кој што го има синот. Оној кој што е во Христа Исуса. Оној кој што е со духот кај него тој закон на, на живот на, го ослободува од законот на гревот и смртта. А Јован 8.36, сега на овој стих, познат, значи, кој го има синот, има живот. А Јован 8.36 вели, и така, ако синот ве ослободи, навистина ќе бете слободни. Синот ви дава живот, синот ви дава слобода не е вистинска слобода, она што некој сака да го нарече слобода. Сетете се на постариот, на помалиот син, на блудниот син, параболата за блудниот син. Што е тоа што го натерало да го побара својот дел од имотот и да замине на запад, така бела мјаса. Меѓу другото, еве што, Вели, таткото не секал, но се извинам, не беше таму. Младиот човек не признавал никакви, об... а, не, погоре, овој помлад син се изморил од зауздувањата, од правилата, од а, забраните на својот татко, во домот на својот татко, сметал дека слободата му е ограничена. Значи, веројатно поделувал и го слушнал гласот на лукавиот. Погрешно ги толкувал љубовта и грижата на татка си. Па, сте били во ситуација, вие кои што сте родители, може би која децата ви биле помали, или, па, но не знам, може би сега, како би да е. Значи, кога децата сметаат дека им ја ограничувате слободата, а вие тоа што го правите кон нив го правите од љубов, нели? У суштина тоа е тоа е едно правило љубов. Да, за да не страдаат. Значи ако Господ дал некои правила ограничувања, тој не ограничува од она што може да ни нанесе зло и само зло. А читавме стихови и видовме дека Господ сака да ни биде добро, сака да ги имаме, да ги добиеме оние вистински уживања вистинско исполнување на душата, вистински квалитетен живот, слобода од се што е зло. Но еве како и сите млади, еве и овој, значи ни тоа време не било нешто поинакво од ова денешно, иеко денеска, значи наистина страшно. Сметал дека слободата му е ограничена, погрешно ги толкова љубовта и грижна на татка си, па решил да им се препушти на своите склонности. Да ја побара слободата. Подолу тамо во, значи, од Христови параболи читам во истата таа глава за загубениот, загубени најден, значи тоа е 16 глава, ако некој го интересира. Во својата немирна младост загубениот син таткото го сметал за строк и суров. кој беа обвинувањата на гјаволот? Како гјаволот го представува Бога? Суров, строк, само правила, кажува, само закони. Едва и чека да, да сгрешиш нешто и готов си. А сега многу се изменило, вели, неговото мислење, кога дошол при себе, сегават. Се изменило неговото мислење. Што се изменило? Што сватил? Така вели и сите што ги завел сатаната, Бога го сметаат за тврд, кој премногу бара. И поставува правила, закони, нели? Тие него го замислуваат како некој судија, кој само чека да обвини и осуди, кој грешникот не сака да го приме ниту да му помогне се дека не побара и не добие легално поштување. Тие неговиот закон го прогласуваат за пречка на патот кон среќата на човекот. Законот пречка на патот кон среќата на човекот. Да, ама тоа се тие кои што гледаат и живеат по телото и не знаат што е вистинска среќа, не знаат што е вистинска слобода, не знаат што е живот. За тежок јарен вели од кој радоби се решиле. И да, имате луѓето, или зашто постојат многу верски заедници денеска, затоа што имате луѓе со различни гревови и различни, како вели Милош Богданович, различни методи да го прикријат гревот, па ете некој смета дека законот е укинат или изменет или не знам, затоа што едва чекаат да се решат од него. Затоа што тој им ја ограничува слободата. Меѓутоа, сите на кои Христовата љубов им ги отворила очите. Еве, љубовта која ќе ти ги отвори очите, како што му ги отворила очите на постариот син, знаат дека Бог е полн со милост. Тој не се појавува како тиранско суштество, што се одмаздува, туку како татко кој копне е да го прегране својот син кој се каа и така натаму така натаму. Туку што е любов, суштина. Ще видите, гјаволот на почетокот, уште од самиот стар, настапил со ќе ви да може да смешна се. Со, како да, како да кажам, да не изгрешам, да не испадне нешто погрешно сватено. Со тиранинска платформа. Че не тиранска, туку со тиранинска платформа, нарекувајќи го Господа тиранин, злобен, кажува само правила, е сега јас ке ви дадам слобода. денес ке живееме во едно обшество, во едно време, во кое што Под слобода се подразбира, односно ако не му дадеш слобода на било кој, пазите имате луѓе, еден куп со различни желби, со различни склоности и така натаму и сеја на сите треба да им задоволите, да им дадете слобода, да им дадете, инаку ќе бидете прогласени за тоа дека ги газите човековите права, дека и така натаму. Па, следствено на тоа, ќе видиме допрва, значи, Јас и предходно еднаш спорував на тема како тоа новиот светски поредок и илуминатите го прават својот план за големиот светски поредок, воспоставување на тој поредок. Еви сега некако така ме насочуваат мислите. Допрва ќе видиме а, неморал, допрва ќе видиме растурење на и ова наше обштество овде, колко и да било малку века може би по-конзервативно од тој запад кој што ете ни соли памет како што треба да правиме и што значи слобода. Меѓутоа ние овде гледаме што е всушност вистинската слобода. Не е вистинска слобода да си правиш што ќе ти кефне и што ќе посакаш. Човекот е телесен, телото го води кон еден куп наслади, меѓутоа видовме тоа се наслади кои што крајат. крат, траат кратко и кои што те уништуваат како човек, уништуваат она божествено, она вистинско во тебе, кое што, ете колку толку може би е се уште задржано и кое што Господ сака да го врати кај, се, кај нас, неговиот лик кај нас. Значи, кој е одговорот на прашањето? Дали Господ вистина има толку многу правила и зошто има толку многу правила? Можеме да одговориме и така и така. Да, Господ има доволно правила. И тие правила, тие закони се за наше добро. Да не воспита, затоа што ние сме во една падната природа. Не разбираме ние любовта. Не знаеме сушност. Како треба вистински да живееме. И затоа ни ги дал тие правила и прописи. Меѓутоа, од друга страна, одговорот наведува на тоа дека не, правило е само едно, како на самиот почеток. Зошто било зашто му било забрането на Адам и на Ева да, да, да, да го испроба плодот само од тоа дрво? И любовта што подразбира како прво? Значи слободна воља. Инаку се друго е присила. Знаеме дека гјаволот отпаднал и дека ете му било дозволено само на тоа место да дојаѓа. Да се испита љубовта, да се испита значи лојалноста кај Адам и Ева кон Господа. Тоа е послушност, љубов, тоа е. Ако ти некого сакаш, послушноста доаѓа само по себе, не? Така и на крајот се сведува се на тоа едно правило, љубов. Ако ти го сакаш Господа, ако синот помалиот го сакал татка си, го ја сватил љубовта, нели кога што видовме не ја сватил љубовта, па ја избегал. Он немаше да ја избега ако ја сватил љубовта. Немаше ни оној вториот, не бил ништо подобар, туку дури и полош постариот, да се однесува така како што се однесуваше ако ја сватеше љубовта. Така да го сватиме Господа, да ја сватиме љубовта, да сватиме, така лесно ќе сватиме што е живот, што е слобода, што представува вистинско задоволство и кои се оние грешни задоволства од кои што човек треба да да се откаже со Божија помош и да ги тргне на страна и да оди по патот на, на вистината и на спасението. Нека му е слава на Господа. Амин.